لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون walilaniwa waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi na wa Isa mwana wa Mariamu Hayo ni kwa sababu waliasi na wakawa wanapindukia mipaka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Hakika ni maovu yaliyoje mambo waliokuwa wakiyafanya. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Utawaona wengi wao wanafanya urafiki na waliokufuru.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 Na utawakuta walio karibu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Wa idha sami'u ma un أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya haki walioitambua. Wanasema, Mola wetu mlezi, tumeamini, basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia. Wama lana la nu'minu billahi wama jaa جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Na kwa nini tusimwamini Mwenyezi Mungu na haki iliyotujia na hali tunatumai Mola wetu mlezi atuingize pamoja na watu wema? فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Basi Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale walioyasema. Bustani zipitazo mito kati yake. Humo watadumu. Na haya ndiyo malipo ya wafanyao wema. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم na wale waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu hao ndio watu wa motoni الله أكبر الله أكبر la ilaha illallah. Mwenyezi Mungu amewatenga mbali na rehema yake wale makafiri miongoni mwa wana wa Israeli na haya yameteremka katika Zaburi juu ya nabii wake Daud na katika Injili juu ya nabii wake Isa mwana wa Mariamu. Na hayo ni kwa sababu ya uasi wao kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu na kutazama kwao katika udhalimu na ufisadi. Katika Zaburi Daudi anawaapiza Mayahudi, wewe Mungu uwapatilize na waanguke kwa mashauri yao, uwatoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Zaburi tano kumi katika Injili Yesu anawalaani enyi nyoka wana wa majoka Mtaikimbiaje hukumu ya jahannam? Matayo 23:33. Mtindo wao ulikuwa kutuambizana, hapana amkatazaye mwenziwe kufanya uovu. Kufanya kwa uovu na kuacha kukatazana ni katika vitendo vinavyochusha mno. Utawaona wengi miongoni mwa wana wa Israeli hufanya urafiki na washirikina, mapagani, na wanawafanya hao ndiyo wenzi wao wakishirikiana katika kuupiga vita Uislamu. Kitendo hichi kiovu wanajirimbikizia wenyewe nafsi zao, waje kupata malipo yake kwa kupata ghadhabu za Mwenyezi Mungu na wapate kudumu milele katika adhabu ya Jahannam. Hayo yalikuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka hii leo. Mayahudi wanatafuta kila rafiki ambaye atauvunja Uislamu. Ilhali yafaa wawaone Waislamu ndio wakaribu mno nao kwa kuwa wanaamini Mungu mmoja na wanaamini manabii wao wote. Na lau kuwa itikadi yao ni sawa kama inavyofaa iwe kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qurani aliyoteremshiwa basi wasingeliwafanya makafiri kuwa ni wenzao kuwapinga waumini lakini wengi miongoni mwa wana wa Israeli ni maasi wameacha dini Ewe nabii Tunakuhakikishia ya kwamba utaona hapana watu wanaokuchukia na kukubughudhi wewe na wanaokuamini kama Mayahudi. Na hawa wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Na utawakuta walio karibu mno nawe kwa mapenzi ni wafuasi wa Isa waliojiita wenyewe manasara kwa sababu wamo miongoni mwao makasisi wanaoijua dini yao na marahibu yani mamonaki watawa wanaomcha Mola mlezi na kuwa wao hawana kiburi cha kuwazuia wasisikie haki. Na haya yanaonekana kuwa Waislamu wengi duniani asili yao walikuwa manasara, Wakristo. Wao wakishapata fursa ya kufahamu Uislamu hufuata, lakini ni wachache miongoni mwa Mayahudi waliosilimu. Kinachowazuia ni kiburi, lakini waliosilimu basi wamekuwa Waislamu wakubwa. Na pia miongoni mwa manasara wakisikia Qur'ani aliyoteremshiwa mtume waathirika nayo. Macho huwatiririka machozi kwa kuwa wanajua kuwa wanayoyasikia ni kweli tupu. Basi nyoyo zao humili kwayo na ndimi zao huomba dua kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema Mola wetu mlezi tumekuamini wewe na mitume wako na haki uliowateremshia basi ipokee imani yetu na utufanye miongoni mwa umma wa Muhammad uliowafanya mashahidi na hoja kwa watu wote siku ya kiyama. Na nini cha kutuzuia tusimsaliki Mwenyezi Mungu peke yake na haki iliyoteremka kwa Muhammad? Na hali sisi tunamtaraji Mwenyezi Mungu atuingize peponi pamoja na watu wenye imani njema na vitendo vyema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewaandikia malipo kwa vile kuungama kwao Nayo ni bustani yenye kupita mito chini ya miti yake, na majumba ya fahari ya kukaa humo daima, pamoja na watu ambao ni njema itikadi zao na vitendo vyao. Na waliompinga Mwenyezi Mungu na mitume wake na wakazikanya dalili alizoteremshia kuwa ni uongofu wa kufikia haki ni wao peke yao wanaostahiki adhabu kali katika jehanamu